Allah Rabbi wa mada hii inaletwa kwako na uongofu.com. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa kafa والصلاة والسلام على نبيه المصطفى ثم أما بعد baada kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma na amani mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na wausieni na kujusia nafsi yangu kumcha Allah tabaraka wa taala tunaendelea na somo letu la mukhtasar wa tauhidi baada ya kuelezea nguzo mbili sasa tunaanza kuelezea sharti za la ilaha illallah asema mwenye kusema وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها والعلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه شرطي zake ni kama hizi alivyozikusanya mwenye kuzikusanya katika mashairi haya tuliyasoma wabishurutin sabatin kad kujidat na kupitia sharti saba imefungwa hiyo la ilaha illa allah wa fi nususi lwahyi haqqan waradat na kupitia nasi za wahyi kupitia qurani na sunna zake mtume salllahu alaihi wasallama haqi kwa haqi zimethubutu fainahu lam yantafi qailuha hakika haitomnufaisha mwenye kuisema hiyo la ilaha illa llahu binnutqi kwa kutamka tu illa haithu yastakmiluha ila awe ni mwenye kuzikamilisha hizo sharti saba bila ya sharti saba utakuwa hukunufaika na la ilaha illa allah walilmu akaanza sharti ya kwanza akasema alilmu kuwa na ujuzi na la ilaha illa allah usiiseme tu kupita wasikia watu wanasema na mtu anasema la ni lazima uwe na ujuzi nayo pindi unaposema la ilaha illa allah ujue maana yake ni nini ujue ya kwamba hakuna anayestahiki kuabudiwa ila mwenyezi mungu subhanahu wa taala hapa usimame uwe ni mwenye kumwabudu mwenyezi mungu subhanahu wa taala alilmu kuwa na ujuzi bimaanaha kwa maana yake almuradu minha makusudio yake hiyo ilmu nafyan ni kukanusha ila la ilaha ya kwamba hakuna anayestahiki kuabudiwa hakuna mola anayestahiki kuabudiwa wa ithbatan na kuthibitisha ya kwamba anayestahiki kuabudiwa ni nani illa Allah illa Allah tabaraka wa mwingine hakuna pindi mtu anaposema hivi ni lazima awe atakuwa na ilmu nayo hili neno kama vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyosema katika Qur'ani fa'lam jua ewe Muhammad annahu la ilaha illa Allah ya kwamba hapana mola anastahiki kuabudiwa illa allah tabaraka wa taala suratu muhammad aya ya 19 faqala taala وقال تعالى أنا أنا سيما في mwenyezi سبحانه وتعالى illa man shahida bilhaqi illa wale waliyekiri kwa haqi waliyeshuhudia haqi ai haqi ni nini bila ilaha illa allah waliyeshuhudia kwa la ilaha illa llahu wahum yalamuna na wao wakiwa wanajua suratu zukhruf aya ya 86 waqala llahu taala na anasema pia mwenyezi mungu subhanahu wa taala shahida llahu ameshuhudia mwenyezi mungu subhanahu wa taala annahu ya kwamba la ilaha illa huwa ya kwamba hakuna mola anastahiki kuabudiwa illa yeye walmalaika na malaika wa ululilm na wenye ilmu wote hawa wameshuhudia ya kwamba hakuna anayestahiki kuabudiwa kwa haki illa allah tabaraka wa taala qaiman bilqisti ya kwamba yeye mwenyezi mungu subhanahu wa taala ndiye mwenye kusimamisha uadilifu la ilaha hakuna mola anayestahiki kuabudiwa illa huwa isipokuwa yeye alazizu mwenye nguvu mwenye ezi alhakimu mwenye hikma suratu ali imran aya ya kumi na nane wafi sahihi na imethubutu katika sahihi an uthman bnu affan imesimuliwa hadithi na uthman bnu affan radiallahu anhu qala asema qala rasulullahi salllahu alaihi wasallam asema mtume wa mwenyezi rehma na amani zimfikie yeye man mata yoyote mwenye kufa wa huwa yalamu hali ya kuwa anajua annahu ya kwamba la ilaha hapana mola anayestahiki kuabudiwa illa llahu illa allah tabaraka wa taala dakhala aljannata atakuwa ni mwenye kuingia peponi rawahu muslim hadithi unaipata kwa sahihu muslim pia kwa musnad wa imamu ahmad pia kwa sahihi ya bnu hibban e, kupitia hii ilmu ambayo kwamba ndiyo sharti ya kwanza kama vile mwenye shairi alivyosema وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها والعلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه إن شاء الله درس فواته tutakuwa ni wenye kuvielezea kuzielezea hizo sharti sita zilizobaki baada ya kuelezea hii sharti ya kwanza tumwomba mwenyezi mungu subhanahu wa taala atujalie min alladhina yastamiuna alqaula wayattabiuna ahsana mada hii imeletwa kwako na uongofu.com